Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 25, 1983, itinatag ang Diocese ng Antipolo. Ito ay sa Shrine Parish ng Immaculate Conception sa Antipolo, Rizal. Ang diocese ay suffragan ng Archdiocese of Manila at binuo ng silangang bahagi ng Rizal. Sa Claudine ng diocese ang labing-anim na munisipalidad kabilang ng Antipolo, Angono, Baras, Marikina at Montalban. Sa kasalukuyan, ang diocese ng Antipolo ay pinamumunuan ni Bishop Gabriel Reyes, katuwang si Bishop Francisco de Leon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.